lai notiek tava griba. Pirms 2000 gadiem Kristus sniedza mums augstāko lūkšanu, lai notiek tava griba. Miljoniem lūkšanu veltītas Dievam, bet nav labākas, kas dotu vairāk spēka vai dziļāku piepildījumu. Ja mīlam Dievu, kļūstam laimīgi. Ja kalpojam Dievam, kļūstam laimīgāki. Ja atdodam savu individuālo gribu Dieva gribai, esam vislaimīgākie. Kad kaut kas ir Dieva griba, mēs jūtam īpašu iekšēju prieku vai gandarījumu, vēl pirms kaut ko darām. To darot, arī gūstam prieku un visbeidzot mēs jūtam, ka būsim vienlīdz laimīgi. Nesīs tas augļus vai ne? Parasti mēs esam laimīgi tikai tad, ja gūti panākumi un redzam, kā uzvara vainago mūsu ceļu. Ja būsim tikpat laimīgi, priecīgi, gandarīti gan tad, kad mums veicas, gan tad, kad neveicas, un ja darba augļus ar prieku veltīsim Dievam, tad zināsim, ka esam piepildījuši Dieva gribu.